jazaren norena. Ba bai, gabon garaia iritsi da, gabon giroan, bete-betean, murgiltzeko aukera urtero legez, hemen izaten gara, eh? gabon kantuak edo eguberriko kantu horiek eh, baurbiltzeko prest goiokaixo. Gabon. Zer moduz ongi? Ondo. Bai. bai. ongi portatu altzara utzen? ni beti oso, oso, oso ondo. Bai, opari asko beraz. Eja eh, soko ditugu. Eta ikatza ere bai, seguro. noski, oi, on, on, on, ondo portatu gehan egiten diguten, luxuzko oparilla. Dena dela gu olentzer hori begiraz gara jarriko gaur, eh, eh, bizar zuria, zuriari buruzko ez? <laughs> Kantuak edo garriko baititugu. Mm, bueno, ego, berriko... E- ego berriko abestiaren txanda duzu gaurkoan. Gustoko dituzuten e, hei, eh, ba, zorionak. Eta gustoko ez dituzuten hei, ba, gure dornu minik handienak. Orotariko kantuak eh, hurbiltu urbiltu diguzu gaurkoan, eta emakumeak protagonistak. Bai, en gaurkoan anemenka jaso ditugu mm, jaseko kantari ezagun eta ezain ezagunen eh, abestiak. Batzuk eh, oso oso ezagunak, eta beste batzuk ba, jazarekin zer ez dutenak. Baina, bueno, mhm. Ladies Jazz for Christmas. Hola, ditzen da. Hoi da, hoi da, Bueno, e, eh, ala ditzen da eta hala jaso dugu. Eta azteko, ba... E, George Michaelek bazuen guan eh, ditutako e, talde bat eta talde honen hit edo era besti ez, ez, ezagun nenetakoa izan zen e, Last Christmas horren e, moldaketa moldaketa kurioso egiten digu ba, abeslari ezagumatek. Marlen Mortensenek. Oida. Entzungo dugu. someone special. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you give it away. This year, to save me from tears, I give it to someone special. Once bitten and twice shy, I keep my distance, but it used to. zuzenen entzuten gaitu zuen ontzat, ba, suposatzen dut atzo, atzo txistorra anitz jantzen dute dela, eta, bueno, gaurko saioa digestio egiteko, ba, patxadatxua eta eta goxo izango da. Mm. E, ondorengo afeslari ezaguna ere badu. E, eh, Nat handiaren alaba. Mm. Natalie Cole, eh, popeko ba, erreginetako bat izan dagoa. Ez nekien, zela nat, bai. natkin kolen bai. alaba. Bai, ba, bera erregea bazan, ba, alaba printzesa. Printzesa politia. <laughs> Eta nola ditzen da bera eskineko digun eh, abestia? Jingle Oso, oso, oso abesti ezaguna, batez ere par estatu batuetan. Entzungo dugu. roll call time, everyone. Dasher, Dancer, Prancer, and Vixen, and come on, Comet and Cupid and Donner and Blitzen. And where's Rudolph? Rudolph! Dashing through the snow in a one horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. Oh, what fun it is to laugh! Okay, guys, calm down. A day or two ago, I thought I'd take a ride. Soon my Mr. Right was seated by my side. The horse was lean and lank. Misfortune seemed our luck. We got into a drifting bank and then we kissed for luck. Oh. aipatuko ote zuen gure Natalikulek Rudolf Oreña? Bera, bere eta ez galetu bai du abestearen hasiera. Bai, baina Natali alde batera utzeko momentuz eta Doris Day handia. Bai, Doris Day eh, guretzako ez du enbesteko pixua akaso ez da inezagun izango. Eh nire kintakoak eta gaztetxoagoak igual ez dakizute zein den. E, ile hori, ala, e, bala, oso oso atsegina lako filmetan egiten zituen lako komedia ba, rojatzonekin, e, bientzako pijama eta ba, komedia ba, Ola, eta oso oso oso oso ezaguna zan bere jansteko modua eta bere bere horrazkerak. Eh, zen amarkadan, gai duzen? zen, aktorez hau? Oh, ba, uste dut izango dela, ni pelikulak izango dira, ba, iruroge, irurogei tamar, irurogei tamar tarte horretan. Uh adine berekoa da, edo bueno zen, eta e, eh, bostak itilda dagoen, hori begira genezake, bai. baina... Uh Eh, es, tengo niño Baina esan inunatzen hori ez, igual eh, askotxok ez dakitena da, bera ere abesten zuela, mm. eta mm. gertan, eh, ba, filme musikala anitz ez, asko egiten ziren. Bai, eta gaina, gertatzen zana nola bait, eh, antzesle aktore aktorezak, ba, zaukatela nola baiteko, ba, besartilitate handia, eh, eta ordan ba, ba, interpretazioaz gain, baina abestu egiten zuten. Batzuten geste, beste batzutan zein, e, ba, aktore, e, aktore ez zuten bat erondo abesten eta bikoizketa egiten zioten, ez? Baina, bueno, ez da kasua. Ba, laro zei urte ditu goio. Eta ez da hil. Bete ditu. <laughs> Beteko ditu, apetilearen iruan. Ui, ni bezala, ah, bueno, ni ez ni apirilekoan ez, baina irukoa. Baina entzungo dugu? Eh, Silver Bells. sidewalks, busy sidewalks, dressed in holiday style. In the air, there's a feeling of Christmas. Children laughing, people passing, meeting smile after smile, and on every street corner, you hear. time in the city. Ring the ling, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Strings of street lights, even stoplights, blink a bright red shoppers rush home with their treasures. Hear the snow crunch, see the kids bunch. This is Santa's big scene. And above all the bustle, you hear silver bells, silver bells. Christmas time in the city. Ring a city. honetako filmetako ba, komediako erreginatik ba, roka eta bueno, barrokako erreginera. Bai, iruro gitala urte ditu ala ere, eh? Jadu bera dina. <laughs> bueno, ba, e, jarraian entzungo dugu, baina? Bai, entzungo dugu, Uf! Ezagita guau, ozkatzeko gapable ba, no izan, bota, eh? Bota, bota. When you when, apan, ez da. Oira, eta Edo? bera, eta bezlaria? Linda Arronstad, dugu. Entzungo dugu. Aurrean. a star makes no difference who fate is kind. She brings to those who love the sweet fulfillment of their secret love. Tenesiko, Tenesiko, oi, ez dakit nola esaten Tenesiko, bai, Tenesiko abeslari hau txiko dugu eta orain autopromozioari ekin gode gu. <laughs> Antxete erratien eh? E, maia? Bai. Goio dine. Egin bat zen eh? <laughs> bai. hau txigero lako Eta, bueno, jakizute, gurekin kontatuan jartzeko, bat duzutela... Bidez, eh, berdinak badirela. Bari, eh, Guretzako politena bertatik pasatzea eta baldin bada ba, pastelak edo krepak ekatzea bat zute, baina hori gutxitan egiten duzute. Gero ere gu erdi mamua gara ego eh, jo. Hoi da, <laughs> e, batzutan baude eta beste batzutan ez. Baina bat, e, kale, egiten e, ez duen hori e, post elektronikoa da. Antxeita irratia, bildua, euskal irratiak puntu Ala Eta bueno, bueno. Ba, aurrera egin dezagun. Hoi da. Ego aldera joko dugu, Argentinara, eta baina zu bezain gaztea ez da, baina ni baino gaztea goa. Aizu, ni gaztea goa naiz, eh? Horregatik. Zu bezain gaztea ez da, ah, baina ah. ni baino gazteagoa den. Ja, altzurkeri bat espero nuen. <laughs> Bez, lari eta piano jole bat entzungo dugu jarraian. Ezin niteke horren gaiztu izan, bestela etzi olentzerok, ez ditu pareak ekarriko. bueno, ez dizkitzen asko espedi. <laughs> Balenengo gabona kantua ez? Bai, eta bera da? Bera da eh, Gabriela Anders. Argentinako latin jaseko kantada eta piano entzun ondoren, guazen bere gaztetazunean poparen izarra izan dako eh, Brenda li entzutea, gero soula jasata beste gozasko egin dituna. E, eh, bueno, egun ez dakitzen batote e, izango <laughs> dituen, baina, bueno, bere momentuan, bari, e, antzezle ezaguna, eta bat ezean zerkean filmi batzuk ere eginak dituena, eta jarraian, entzungo dugu, Rocking Around Christmas Tree, <laughs> gero, esango izu zerbait. Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Esa, bueno, itzen mandut eta esango dut. Zer? Rodrigo izena duen lagun bat dut, eta Rodrigo ez analizateko asko pentsatu behar dut, bestela, e errezko, hasieran erre duten itza horiek, ro, rokez, baina round, round hori eta antzekoak izateko hmm. mm. Bai, zailtasunak ditut. Inglesera Bai. Oso zai egiten da erren... Eh. Bueno, ez bat, gaztelerazko mm. eh, erre odu nizen batzuk mm. ez baina bueno. Aurrengoak badu errea, baina errian, hobe, pasatzen da. Eh? <laughs> Ezin entzungo dugu. Carla Tomas. Carla Tomas eh, sol kantaria Memphiseko solaren erregina edo aita ezaguna eta hoti ez nekin ba e, ba bestu zuena jarraian ba sol kutxuko pieza bat entzongo du eta izen burua all I want for Christmas is you esa nire all I want all I want I, I want bai, in Christmas is you em, gabonetan nahi dudan guztia zuzara. Bueno, <laughs> azkeneko hau nire, nire bihotzeko asukreko eskorrantzat, <laughs> elizuretzako. presents under the tree. color Martina McBride berez soprano hau txamen duen e, eh, abeslaria country nibiltzen dana gaur jasekot <laughs> saionetan <laughs> countryko abeslaria Bain, besterik eta rokeko erreginak ere baina jazz estilora hobiltzen diren piezak eh, edo moldaketak bai kuriosa da hurbildu dizkigute hori da eta bueno ba e, jarraian entzungo dugu pieza honen izenburua, maia? Zango aldut ba. Bai, diskaren kutsa bestalian utzi dut. Egu berri kantua. E, Christmas on. Hori da. Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carols being sung by a choir of folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's bringing lots of toys and goodies on his sleigh, and every mother's his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child to kids from one to ninety-two. Although it's been said many times, many Bamentxe jarraitzen dugu gure jazaren oren bereziontan e, eh, guberriko kantuak urbiltzen baitezkizuegu. Eh? eh? saio berezia daunakoa, eguberriko eh, kanta ezagun horiek artista ba, batzuen agotik entzuteko aukerak baditugu eta gaur ikusten duzu, eh? ba, mundu ezberdineko artista horiek urbildu ditugula e, jazz estilora e, mugatu direlarik batik bat, naiz eta bai, blues eta bestelako... gabonetako hori jazz kutsu batekin, bai beti ere. Bai. Bueno, gogoratu antxete erratean zaudetela, naiz eta hau zuzeneko zuzenekoa denean, beste lekutan entzuteko kera baduzutela, beste errati ezberdinetan, eta enlatatua edo grabatua e, ba, webgune batean. Iru bebikuitza, puntxu, pausu irratia, puntxu net. Gaina bertan e, ortengo programa berriak ezeke ditugu, eta Oiekin, ba, disfrutatzeko parada duzutela, ba, jakizu, eh? Mm. Eta, Ta bueno, autopromozio dutxoa eta gero, gaurkoan anondo pasatzen nahi naiz gero. Bai. <laughs> Badugu kantari, kantari bat, bueno, maia, izena, e, e lehenengo esan zazu, izen e, Artist. artistikoa. Koni Francis, agian asko ezagutuko dute. Koni Francis, bai, baina noren esan Gai eh, zein dugu ba? Eh, txoin, lehenengo, yeah. esantzazu, oren gai baldin batzea <laughs> benetako izena. Zer gaiztua zaren? Eh? ba, ikusi dugu interneten bere berezko izena zein den, eta egia esan daiko bitxia, iruditu zaigu. Konzeta <laughs> Rosa Maria Franconero. Hala se ditzen da, zer nahi zu. Eta ze, ze, ze igu? Ba, berauren eskotik entzungo dugu, kantu ezagun bat. I'll be home for Christmas. Etxera... Etxera neongo naiz, oida? Gabonetan. Gabonetan. Gabonetan. These have snow and mistletoe. bidean baldin bat zaudete kontuz. Garrantzitzena etxea etxeraltzea baita. E, jarraia daian xur entzungo dugu, perro urteko Washingtongo abeslari, abeslari eta piano jolea. E, ikusme ikusmena galu zuen e, abeslaria. Eta duela bi urte e, eh, getxo ikusi genuen e, azkeneko aldiz gure, gurean. Esan bezala, ba, etxera, etxera bueltatu baga bonetan, disfrutau. sekretua entzungo dugu Shirley Hornen ahotx berezian Shirley Horn handia mm, besteak beste Mael Davis ekin hibilitakoa eta ea gabonetako sekretua zein den antzematen dugun It's not the glow you feel. When snow appears, it's not the Christmas card you've sent the joyful sound when sleigh bells send on Christmas Day. Will not bring back the friend you've turned. The secret of Christmas is not the things you do at Christmas time. But the Christmas things you do. Oh. little gift you send on Christmas Day. secret of Christmas. It's not the things you do at Christmas time. But the Christmas things you do aldaki zute zein den gabonetako sekretua. Guk zertxo behitzen bat dugu, oso pezik gaude, gaina kontrata baldin mazeate, maiaren ahotzko txoa entzunez bat dugu, ba, zuetako batzuk, ba, telefonoz <laughs> ari zaretelako da. Tari, gurekin akordatzea eta guk entzute, gu entzutea, ba, pozarazten gaituen ez, ba, zuei mi esker. Horen bai amaitu du, telefonoa utzi duta gurekin dago berriro. Aizu, aizu, alakorik ez esan, eh? Sekretu guztiak esaten ditugu hemen. Bai, ba, goio, ja, itzuli egin dugu. Orain bai. ere bai. baditugu kanduak, agian aurreratuko dugu, rengo mankizuna... Ba, horrengo mankizunean. Zerre, eh, izango da. Buruti pasatzen zeguna kontatuko dugu, baina musikari... Baina bilduma berezi bat, ez? Izango dugu, gabonetai begira. Bueno, izan diteke, bai, gabonetako zerbait izango da, baina bigoza ditut buruan edo jazlari famatu famatu famatu famatuen e, hautsa jasotzen dituen diske bat ekarri edo akaso e, oso ezaguna edo ia ezaguna ez den musikari baten Zin musikari? Ah, ez dut ezango. <laughs> Aukera zaia. Ba, ikusiko dugu. Negoziatuko dugu. Hoi da. Bai. Eta Doris dei handiarekin bukatuko dugu. Oida. Oroitzapenez beteriko kantoa izango da batzuentzat. Bai, eta gaina badauka lako e, eh, zehazka kanta puntxu bat. Filmetan asko entzuten dena. Bueno, bai, bai, oi da. Ba, filme, ez batuetako filmetan dio. Bai, eta bueno, esan edut, oe, eh, aspalitiko ba, nola baita gabonak e, unibertsalizatu dian enean, ba, bueno, ba, gabonetako estatu batu harra besti hoiek, zein kasu honetan ba, jazarekin erlazia duten, ba, ia ba, mundu guzira zabaldu dian, ez? Bat doriz deiekin, ba, egu berri honak igaro, eta datorren ah, aste erarte. Edo, datorren egunen arte zine daki. Auskalo. <laughs> Bago jo, eskerkasko. Amezpolitak izan. Izan ongea jo. Be a child at Christmas time with a merry heart Through a frosty window pane, you can see the falling snow. Trim the tree with candy canes, listen to the church bell chime. Say a little prayer at night, be a child at Christmas. what a merry heart can do. Be a child, and you'll agree everything is bright and new. When the snow comes dancing down, and you hear the church bell chime, let your heart be. child at Christmas.